kai de chargen de badiuk badik euh, hoge urte badela de badio mm. egun uh, gon kai de charge hoi euh, un zuen batuk ta hola behartik euh, heltu bada shogin zen eta gazna jorliaduk haitik egiten uh, gaznan haitatzia besten oen artin gon gazna haitatuituk eta haitatuituk zen eta uh, egin le, leku le, batetan, biarnua eta Euskal Herria, eta baduk uh, joslen eh, partez, sendimentu hun bat, guen eh, lekien tako, biarnua eta Euskal Herria, eta hoi uh, guen tako, eta guen gazten sustut, juntar zun bat izanen duk.